A danas ćemo početi sa Kitabul Hadžu vol Umra. Sa cijelinom koja govori o Hadžu i umri. Najvjerovatnije da nećemo uspjeti to završiti prije, znači Hadža samog, ali vjerujem jedan dobar dio, znači propisa, da ćemo obrazložiti i da ćemo o njima govoriti prije, znači, hađskih obreda. Pa ko bude išao na hađ koristit će mu, a ono što ne budemo spominjali, moći će vidjeti znači, skripti koje su već pripremljene za hađije ili eventualno saznati od svojih vodiča. Prvo, el hađ. Hađ u jeziku, u terminologiji, o, u lingvističkom značenju stvari, znači kast ili cilj. Ili cilj. Dok u terminologiji islama znači posjeta Allahovoj kući i znači mjestima koja su ciljana hađem radi obavljanja posebnog ibadeta koji se obavlja u određenom vremenu na određeni način. To je znači definicija hađa. Kada se neko pitao šta je hađ, kažete to je posjeta Allahovoj kući i posjeta znači, mjestima u određeno vrijeme koji se, znači, ibadet koji se obavlja na određeni način. A kako se obavlja, to je tema našeg druženja, inša Allah, u narednih par mjeseci. Propis hađa. Hađ je fard, fardu ain. Znači, fard koji se odnosi na svakog čovjeka po na osobu. I na ovaj fardijet ili ovu obavezu kazuje Kur'an, sunnet i konsensus islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija. Uzvišeni Allah te barak je o teala kaže وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاءَ إِلَيْهِ سَبِيلًا I ljudi su radi Allaha za ođele obavezni da obavljaju hađ onome koje je u mogućnosti. Znači ta obaveza biva obligatna onome koji ima mogućnosti. I ispravno je mišljenje da je ovim ajetom propisan hađ. A ne ajetom وَيَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Nije tim, nego ovim ajetom iz Ali Imran. Iz sure Ali Imran. Što se tiče sunneta, došli su hadisi mutevatir, po broju. Hadis može biti mutevatir. A brojem i može biti mutevatir značenjem. Ko će mi navesti primjer? Jedan hadis koji je mutavatir. Bojno. Molim? Koja je to vrsta mutavatira? Po broju hadisa. Jer se prenose od brojnih, znači, prenose se znači, različitim putevima od različitih ashaba, pa je po broju. Kao recimo pitanje hadisa Azabskog kabura. Ili pitanje Mehdije. Čak neka olema kaže da su hadisi pitanja Mehdije mutavatir, ovaj po svome broju iako je većina tih hadisa daif imamo samo osam hadisa koji su vjerodostojni na tu temu dakle to su hadisi koji su motivatir po značenju Hadisom i svaku, bravo. Imamo preko stotinu hadisa, kako kaže Ibnul Mulekin u svome dijelu uh, Al-Bedrul Munir, da imamo preko stotinu hadisa koji govore o misfaku Pa su to mutevatir hadisi. Imamo hadise koji su mutawatir lafzan. Znači, kao tekst, kao riječ. Ko će mi kazati jedan? Bravo. Samo ga malo, dotiraj ga malo, utegni ga malo. Urelo Keusar? Kako Urelo Keusar? O, o to je opet po broju hadisa. Nego hadis da kaže se men kezebe alejem mutaammiden feletabawama kadehu minan nar. Ko na mene namjerno slaže neka se pripremi mjesto u vatri. Ovaj hadis ovim tekstom prenosi preko 70 ashaba. Pa je on šta? Mutevatir. Pa je to mutevatir. Tako su nam došli hadisi koji nam govore o hađu da su šta? Mutevatir. I hadisi o postu su došli kao mutevatir. Pa zašto islamska ulema ima poglavlje o namazu, poglavlje o zakijatu, poglavlje o hađu, poglavlje o postu? I u tome poglavlje imaš hadisa, možda a, dvije stotine ili stotinu i pedeset hadisa koji govore šta o toj temi. Pa, je, pa su došli hadisi znači, koji su mutevatir u značenju. Tako su došli znači, hadisi koji su mutevatir kad je u pitanju, kada je u pitanju Znači, hađi. Mi ćemo spomenuti neke od tih hadisa. Ostavite to, nemojte to sad dijeliti. Idi sjedimo mak. Sjedi, nemojte to sad dijeliti. Čije je ovo dijete? Imamo nekoliko hadisa. U stvari imamo, e, kako smo kazali, mutevatir hadise, a mi ćemo spomenuti samo ovom prilikom neke od njih. Kazao je poslanik sa u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim, jeli u poznatoj predaji, od Ibn Omara da je rekao bunijel islamu ala hams. Islam se gradi na pet stvari i spomenuje šta? Spomenuo je znači ruknove islama i između njih je spomenuo hađ. I došlo je u predaji od Ebu Hureyre koji zabilježava muslim u svome sahiju da je poslanik sa osrame jednog dana rekao Ja i Johannas, inna Allahe kad farada alejkumul hađe fe hudžu. Allah vam je propisao hađ, obavljajte hađ. Pa je ustao čovjek, koji nije spomenut u ovoj predaji, ali je spomenut u drugim verzijama hadisa, to je bio Elakra ibn Habis. Koji je rekao E fi kulli amin ja Rasulallah, kaže zar svake godine Allahov poslanić. Pa je rekao, pa je šutao, pa ga je tri puta upitao isto pitanje, pa mu kaže Le ukultu nam le ođebet, ole mestatatum. Kaže, ja da sam rekao da, vi biste to morali, a ne biste to mogli. Znači da je poslanik sal sam rekao da svake godine kada dođe prvi Zulhidžat od prilike, ti bi morao sa svojom porodicom da se pakuješ i u Meku. A to ne bi niko mogao izdržati. Ko može svake godine obavljati hađ, prvo materijalno, i druga stvar, kako obaviti hađ sa, na primjer, sada milijardu i nešto ovaj miliona muslimana. To je nemoguće. To je nemoguće. Što se tiče konsensusa islamskih pravnika, svi su složni da je hađ obavezan osobi koja je u mogućnosti znači, da ga obavi jedan put u životu. I ovo spada, braćo, u temelje vjere koje je čovjek koji porekne izlazi iz okvira islama. Znači, poreći obavezu hađa a, je nevjerstvo. Da li je hađ obaveza da se obavi odmah, prvom prilikom, ili je to životna obaveza. Džumhur uleme, od njih su Ebu Hanife, po ispravnijem rivajetu, i Ebu Jusuf, i Malik, i Imam Ahmed, kažu da je hađ obaveza kakve prirode? Trenutne, po prvoj mogućnosti da je čovjek dužan, znači da obavi hađ, ako ispuni uvjete, znači e, koji ga obavezuju na hađ i same uvjete ili koji stiču hađ. Ako okasni sa hađem, kaže ovi učenjaci da je griješan. Radi ajeta, molillahi al nasi hijjul bejt. Ljudi su dužni radi Allaha da obavljaju hađ. I hadis smo spomenuli da je poslanik sa osam rekao Ejuhen nas, inna Allahe ketebe alejkom ul hađe fe huđu. O ljudi, Allah vam je propisao hađ, pa obavljajte hađu znači naredba je došla. A u naredbi je osnova da se obavi prvom mogućom prilikom. Znači prva prilika koja čovjeku ispada. I došla je u hadisu da poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Men arada al-hajj falyata'ajjal." Ko bude htio da obavi hadž neka požuri. Neka šta? požuri. Ali hadis daif, bilježi ga Ibn Mađe i bilježi ga ima Mahmed. Pa je hadis u ovom kontekstu neispravan. I došlo je kod Tirmizije da je poslanik sa osram rekao ko bude imao obskrbu i ko bude imao jahalicu pa ne obavi hađ, svejedno mu je da li umro kao židov ili kršćanin. Znači, ako ne obavi hađ, svejedno mu je, je umro u tom stanju, halu, ili umro kao židov, židov ili kršćanin. No, međutim, ova prada je daiv. Ova prada je nije vjerodostojna od poslanika. Ispravno je da su ovo riječi Omara. I kao riječi Omara, to je došlo sa vjerodostojnim lancem i ovo je poznat kod islamskih učenjaka, da li je određena predaja a, da li je meukuf ili je merfua. Da li se to pripisuje poslaniku, salasalem, ili se pripisuje ashabu. Ispravno je da sto riječi ashaba. Dok smatra imam Šafija i Muhammed ibn Hasan, ko je Muhammed ibn Hasan? Učenik Ebu Hanif. Ebu Muhammed ibn Hasan Šibani. I neki učenjaci Selefa, kažu da je to životna obaveza. Kada god čovjek da obavi tu obavezu, da je ispunio ono što se od njega traži i da neće biti griješan ako okasni sa hađem s tim da ima namjeru šta da ga obavi. Imam namjeru da ga obavim za pet godina. I odlučio sam. Nisam to odgodio ili znači prolongirao trajno. Nemam namjeru nikako da ga obavim. Ne, nego znači obaviću hađ, ali neću ove godine, niti narede, iako sam u mogućnosti, nego za četiri, za pet ili za više godina. I to dokazuju postupkom poslanika, sallallahu alaihi sallam. Koje godine je bilo oslobođenje Meke? Molim. Osme hiđarske godine a poslanik s.a.v. je obavio hađ koje zadnje godine pre smrt desete, jer on je preselio sallallahu alaihi wasallame znači nakon hađa možda nekih tri mjeseca otprilike, kaže 80 dana do 90, znači otprilike ne puno tri mjeseca a, pa nije obavio hađ odmah po šta oslobođenju Mekke prve godine I kažu naročito, nemamo argumenta da je poslanik sa osam bio spriječen bolešću ili nečim drugim od obavljanja hađa. Pa dok ga nije obavio, ukazuje da to nije šta. Trenutna znači obaveza. I ovo pitanje se vraća, vraća na poznato pitanje o kome raspravljaju učenjaci u sulfika koji kažu da li je obaveza čovjeku da naredbu izvrši odmah ili to može uraditi u životu. Kada uradi, pokorio se naredbama, znači čije vrijeme nije definirano. Jel u redu? Ne možeš reći podne namaz, pa kad ga obavim posle akšama hajri berek, je tulema se razišla. I je se tulema razišla, to je, to je vađib koji je šerijetski definiran vremenom i ti ga moraš obaviti u tom vremenu. Dok ako se radi o vađibu koji je znači došao kao, kao naredba, ali nije znači preciziran vremenski, tu se razilaze. Da li je moraš odmah uraditi ili je to šta životna obaveza? svakom slučaju, nema sumnje da je čovjeku bolje da obavi hađ prvom prilikom. Jer ne znaš sutra kako, kakav ćeš biti materijalno, ne znaš kakav ćeš biti zdravstveno, ne znaš kakve će biti okolnosti oko tebe, ne znaš hoće li možda toliko tvoja vjera izblijediti pa da, da nemaš nekakve volje da ideš na hađ, pa da to vjere ostane koliko svijeća da se gasi, pa je čovjeku preče i bolje da to obavi, a svakako da obavljanje hađa, braćo, to je tempirana bomba u čovjeku čovjek koji obavi hađ, pogledajte ga tri mjeseca nakon povratka sa hađa, on je kao brdo, kao čelik. Jer tu se fila i tu puni znači sebe imanski na tim mjestima. Ako ga ne napuni u tim mjestima, onda mu odmah kada se vrati donesete četvrtek bira. Odmah ga živa pokopajte. On ne treba, znači ko na hađu ne uzme pouku i njegov se ima ne poveća na tim mjestima, treba odmah da sam sebi dženazu klanja jer takav Allah zna kakvim je ciljem otišao na hađ. A, tako da je čovjeku preče i bolje. I onda, braću, ne zna čovjek kada će preseliti. Ko vam može garantovati da ćete dočekati caba? I preseliš i vratiš se gospodara za ođel bez hađa, a imao si mogućnost da ga opravi, obaviš. Je u redu? Dobro, kada bi imao ti mogućnost da danas zaradiš 1000 eura u jednom danu, ima što isto mogućnost nakon tri mjeseca. Bili čekao tri mjeseca. Pa ti ne bi mogao spavati cijelo večer do sutra ujutru da to uradiš. Pa zašto? Zašto nemamo iste aršine kada je u pitanju vjera i kada je u pitanju nagrada? Možda budeš mogao obaviti hađ nakon ove godine svake godine. Jel u redu? A ti ga nisi obavio ove godine i više ga ne možeš obaviti, taj će ti hađ ostati krnjavim. U svakom slučaju, obaviti hađ, požuriti sa hađom je hajri bereket, a odgoditi hađ je stvar, jedan veliki upitnik koji stavio spre sebe, treba odgovoriti na njega. Pored toga, kažemo, jeli, pored razilaženja, jeli, koje je ispomnio islamski učinjaci. I braćo, čovjek, po, hađ povećava čovjeku obskrbu njegu, povećava mu bereket u svemu. Wallahi smo kao studenti tražili, znači, putevi načine, pa ako je trebalo da se i zaduži neko dode na hađ, i nakon toga kada se vratiš onda ta Allah otvori nekakav put obskrbe pa je hađ je bereket o hađu je bereket odlike hađa odlike hađa su brojne ja neću ništa više spominjati onoga što je autor ovdje spominjao jer je spomenuo nekoliko odlika koje su bitne ako bude htio više neka posluša predavanja o hađu o kojima smo govorili, tamo smo spominjali puno više odlika nego što je autor ovdje spomenuo. No, međutim, da ne ponavljali ste stvari, ovaj, ograničimo se samo na ovo, na ovo što je autor ovdje spomenuo. Prvo, hađ briše čovjekove grijehe. Kako je došlo u hadisu kod Buhari i kod muslima da je Buhreire, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Men hađe felem jerfuth volem jefsuk rađake jaumi voledetomu ko obavi hađ, a ne bude imao snošaj sa ženom i ne bude a, imao grije, ne bude griješio u tome, vratit će se na dan kao kada ga je majka rodila. Znači, od grijeha biva kao na dan kada ga je majka rodila. I kada je Amr ibn Las primao islam, rekao je poslaniku, sallam, Allah poslanič, kaže, ja ću primiti islam, ali imam uslov. Ulema kada je govorila o ovome ome šartu koga je postavio a, Amr ibn Las, kažu da je to neispravno u islamu. Kad ulaziš u islam, ne možeš uslovljavati. Nema nikakve uslovljavanja. Ulaziš u islam bez uslovljavanja. Pa ne može čovjek uslovljati da kaže ja ulazim u islam pod uslovom, a tim tim. Nego treba, znači, to je bilo dozvoljeno v Allahu Alemu jedno vrijeme islama, kao kada je došao onaj čovjek poslaniku sa osvijem pa tražio da uđe u islam, a šta da? Šta je tražio da ne radi? Tražio je da, da ga oslobodi jedne obaveze. Sabah namaz. Sabah namaz. Pa ga poslanik sa osvijem nije odbio. To je bilo u vrijeme, znači kada je bilo e, uspostavljanje, tako došlo kod imama Ahmeda u Musnedu, njegovom hadisu. Kada je bilo uspostavljanje propisa, ovaj dok nakon toga znači ljudi su dužni da prihvate šerijat onakav kakav jeste bez ikakvih uslovljavanja jer ulazak u islam je korist prvenstveno čovjeku na dunjalu koji na ahiretu Allah uzvišen je toga nema nikakve koristi i ne možemo mi uslovljavati ovaj e, e, i tražiti znači da bude određena stvar a ili da je praktikom da određenu stvar ostavi kaže Allah u posljednjeće ja imam uslov ali pogledajte lijepog uslova koji je uslov? Kaže da je bude oprošten. Nije rekao da, da, da, da Allah poslaniče da iz Bejtul Mala svaki mjesec imam platu. Ili Allah poslaniče da imam od, od, od, od platnog plena toliko. Nego da mi bude oprošteno. Ako ulazim u Islam, šta je sa onim mojim grijesima prije toga? Pa mu kaže poslanik, sal saname, kaže, o, kaže Amr, zar nisi, kaže, znao da islam briše ono što je prije islama i da hijra briše ono što je prije nje i da hađ briše ono što je prije hađ. Pa je nakon toga dao prisegu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Tako je došao kod muslima u sahiju. Hađ, je li naredna odlika, hađ je oslobođenje od vatre. Došlo u hadisu Ajše, koga isto bilježi muslim, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, nema ni jednog dana u kome Allah te barake utala više ljudi oslobodi vatre džehenemske od kog dana od dana Arefat od dana Arefat čak se ponosi pred melekima ponosi se znači svojim stvorenjima koji su došli došli su mi šua šua sen gubra došli su mi uprašeni raščupani Gu, šua sen je raščupan čovjek nepočešljan iz daleka kad dolazi ne može biti uređen nego je prašina na njemu, jeli, to je s odanome što je bilo danas ljudi kada idu na hađsu, znači ovaj, idu na hađ gotovo bez ikakvog umora. Gubran uprašeni, ponosi se pred svojim melekima. Čak je došlo u hadisima i u predajemo Selefa da se uzvišeni Allah spušta na Dunjalučko nebo u tome dan. Tako je došlo od jedne od majke vjernika, da li je došlo u Dumu Seleme ili slično tome, i taj hadis pominje da rekutni u svom dijelu en nuzul, ima posebno dijelo koje se zove nuzul spuštanje uzvišenog Allaha i spominje znači da se ovaj spušta uzvišeni Allah na dunjalučko nebo u danu Arefata, pored toga što svaki dan dolazi, da barake od otala, spušta se, ne dolazi nego spušta se, tako je došlo, koristimo šerijatske termine, a u zadnjoj trećini noći, tako isto na dan Arefata. Dalje, nagrada za hađ je džennet nagrada za hađi džennet. Kako je došlo hodis od Buhari i kod muslima od Ebu da je poslanik sa osanem rekao al umratu ili al umrati kefaratun lima bejnehuma wal hađu al mebruru lejse lehu džezaun illa al dženne. Kaže od umre do umre je iskupina onome što je između toga od griha. A hađ koji je mebrur Hadž mebrur je hadž koji je obavljen po sunnetu poslanika sallallahu alejhi u kome nema, znači nema snošaja, nema griješenja, nema rasprava bespotrebni, beskorisni u kome nema bidata, novotarija, bilo koje vrste, nego se znači sunneti praktikuju svi kakvi, to je Hadž mebrur. Od bir, od dobročinstva, to je pravi, lijepi hadž za koji nema nagrade osim džennet. Ne postoji za njega, ništa ne možete nagraditi osim džennet. Tako je rekao Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Dalje, hađi je najbolje dijelo. Kako je došlo u hadisu? Ebu Hureyre, koga bilježe Buhare i Muslim, da je poslanik sa osanem upitan o najboljem dijelu, pa je rekao el imanu billahi wa rasuli, vjerovanju Allaha i u poslanika, to je jeli uvjet za ispravnost bilo kog dijela. Potom je upitan koje kaže džihadun fi sebi borba na Allahom putu džihad, kaže potom koji je Allah poslanič, kaže hađun mebrun, hađ. No međutim, hađ je bolji od džihada. Kome? Ženama. Bolji je žena. Kako došlo od Isu Ajše, da je kazala, Allahu poslaniče, vidimo da je džihad najbolje dijelo. Vidimo vrijednost šehida, vidimo, znači, a, a, ashabe na tome putu kako se žrtvuju. Pa zar nećemo se, kaže, mi boriti? Pa su žene u vrijeme poslanika, sa osvijem, bile bolje od muškaraca u današnje vrijeme. Kaže, nećete, lekunne aftalul džihad hađun mebrul. Kaže, vama je najbolji džihad da se borite na lavom putu. Jedno iz predaj kaže, a, a, lekunne džihadun la qitala fihi. El hađu al umra. Tako je došlo u predaj jednoj, e, koju šejh Albani Targibu Targibu ocjenjuje da je, da je vjerodostojna. Kaže, vi imate džihad u kome nema borbe. To je džihad. Zaista hađ je znači, napor, ali nema u njemu borbe. Uvjeti obaveze hađa. Da bi čovjek bio šerijatski obavezan, hađom, mora ispuniti određene uvjete. Ako jedan od ovih uvjeta nije prisutan, neće biti obavezan obaviti hađ. Prvi uvjet jeste islam, da je musliman. Prvi uvjet da je musliman. Drugi uvjet da je pametan. Treći da je punoljetan. Četvrti da je slobodan. I peti da je u mogućnosti. Znači imamo da je musliman, da je pametan, da je punoljetan, da je slobodan i da je mogućnost. Ovo su pet, znači pet uvjeta koji se tiču hađa. Kaže Ibn Kudame, ne znam da postoji razilaženje među islamskim učenjacima po pitanju ovih šartova. Što se tiče prva dva šarta, islama i pameti, razuma, to su uvjeti Dobro me slušajte, braći, ovo je bitno sada. To su uvjeti ispravnosti hađa. Pa kada bi nemusliman ili lud obavio hađ, njegov hađ bi bio šta? Neispravan. Njegov hađ bi bio neispravan. Što se tiče punoljetnosti i slobode, da je čovjek slobodan, da nije rob, Ovo nisu uvjeti ispravnosti hađa. Ovo su uvjeti e, zadovoljavajući uvjeti. U kom smislu? Kada bi čovjek koji je maloljetan obavio hađ, njegov hađ je ispravan. Jer je žena došla jednoga dana i digla dijete poslaniku sa osrme. Kako bi živa muslim u svoje sahiju. Kaže, eli hada hađun ja Rasulallah, kaže, ima li ovaj čovjek hađ? O, ima li ovo dijete hađ? Kaže, nam molekil ađor, jeste, on ima hađ, a tebi je nagrada. Pa da mu hađ nije bio validan, ne bi šta imao? Ne bi bilo nagrade. Pa je hađ validan u, za to vrijeme do punoljetnosti. Kada napuni punoljetnost mora šta? Novi hađ. Isto tako rob, koji je rob, pa obavi hađ i onda mu kaže gazda ti slobodan, nisi više rob, mora da obavi šta? Novi hađ. Tako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallame koga bilježi Ibnu Huzeime i Hakim i kaže šeheh Albani da je vjerodostojan da je rekao ko obavi hađ potom bude oslobođen treba obaviti novi hađ i ko obavi hađ dok je maloljetan nakon punoljetstva treba da obavi novi hađ pa se prvi prva dva uvjeta razlikuju od druga dva jel u redu prvi su uvjeti znači U svakom slučaju ne vrijedi hađi, nema za njega nagrade. U ova dva ima nagrada, no međutim doći će vrijeme kada će, a, da kažemo, ispravnost ili vrijeme u kome koristi taj hađ isteći, pa ćeš morati ga šta? Obnoviti, a neće ti propasti, za razliku od prvog slučaja. Što se tiče koristi, o, što se tiče mogućnosti, ovo je opet jedna treća braća vrsta. Ovo je, a, imamo uvjet ispravnosti, znači za koji je vezan šta? Vezan je islam i razum. Imamo zadovoljavajući uvjet, a za to je vezan šta? Punoljestvo i sloboda. I imamo uvjet peti, a to je mogućnost. I ovo je uvjet obaveze. Ha. Uvjet obaveze. U smislu da kada ovaj uvjet ne bi bio ispunjen, a ti obavio hađ, hoće li biti hađ ispravan? Hoće. Hoće biti. Hađ će biti, znači, ispravan. Kao čovjek koji treba da bolestan. Znači, slomi ga kičma. Ne može stojati u namazu. I pored toga stoji. Jako mu teško. Je li mu dozvoljeno da sjedne? Jeste, braćo. Nije, nije, nije braćo, čovjeku dozvoljeno da klanja osjedeći samo onome ko ne može stojati. A nema nikakve mu stoji, ne može. I onaj ko može, ali jako teško, veliki napor, Znači takav napor da ga jako teško može izdržati, isto mu dozvoljeno šta da sjedne. To je po ispravnom mišljenju kod islamskih učenjaka. Ha? Nije samo onome ko ne može. Jer može čovjek ponekad da stoji, no međutim to će ga stojanje izmorti ovaj, i, i toliko će ga e, umoriti, takve će mu napore stvarati da će mu to biti znači ovaj veliko opterećenje, kažemo sjedne. No međutim, kada mu rekao ne, ja ću klanjati stojeći, iznoji se u namazu i muka mu da, da završi tako namaz. Je li mu isprava namaz? A kako nije isprava namaz? On je došao sa ruknom, No međutim to što je on sebe preopteretio to je druga stvar. To ćemo gledati da li ti dozvoljeno sebe preopterećuješ i da da ostavljaš Allahove olakšice, to je druga stvar. No međutim ti si ispunio što je na tebi. Tako isto je ovdje. Čovjek bolestan ne može znači ni hodati, ne može ništa u kolicima ga neko treba gurati cijelo vrijeme da ima ekipa oko, koja brine oko njega i pored toga odluči se da dođe šta na na hadž i obavi. On nije bio od onih koji su bili šta u osnovi obavezni. Pa je ovaj peti uvijek šta? Uvjet obaveze. Pa se on razlikuje, znači ovi, ovi pet uvjeta, oni se dijele u tri šta? Skupine, imamo dva, pa dva, pa jedan. Dobro. Kako se ostvaruje ova mogućnost? Ili kako to, čime čovjek biva mogućan da obavi hađu? Prvo, tu se ubraja ispravnost, znači, ili, ili da je čovjek zdravstveno sposoban, da nije, znači, bolestan. Ali od bolesti koje ga spriječavaju da obavlja obrede hađe. Može čovjek biti bolestan, bolje od šećera. I može, znači, normalno ako pazi na isranu i uzima preventivu i tako dalje, može normalno što obaviti hađe. To nije od bolesti koje ga spriječavaju ili ima sličnu bolest koja znači ovaj nije nije nije opasna ili od koje boluje duže vrijeme, ali ga ne sprečava da obavlja, može normalno tavafiti, može izlaziti na Arefat, na Minu, na Muzelifu, kretati se i tako dalje. Znači, te bolesti nisu validne da se zbog nje ostavi hač. Jedna je žena kazala Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, kako bliže Buhari i Muslim, kaže Allahov poslaniče, ja imam oca koji je star, ne može da sjedi na jahalici. Pao bi sa jahalice. Nije dovoljno jak da znači da drži ravnotežu na jahalici. Pa ga je, pa je pitala poslanika, sa osvijem, kaže, obavi hađ za njega. Obavi hađ za njega. Pa, ko ima sve uvjete ispunjene, ali ovaj zadnji uvjet mu nedostaje, nije dužan šarijatski, znači da obavi hađ po konsensu islamskih učenjaka. Jer je uzvišen Allah rekao šta? Ko ima mogućnosti? Meni ste ta ili ih se bila. Ljudi su obavezni da obavljaju hađ pod uslovom da su u mogućnosti. Pa je taj uslov postavljen u Kur'anu, pa nije ni čudo, jeli? I jasan da se složili islamski učenjaci oko njega. No, međutim, razilaze se da li je takva osoba dužna da nekoga obaveže da obavi hađ za njega ili nije? Jel u redu? Znači, ako ne možeš ti, da li si dužan nekoga obavezati i snositi, znači, troškove hađa da neko bude, znači, bedel ili da obavi hađ mjesto tebe? Pa kaže, šafijska i hambelijska pravna škola, odnosno učenja cijelovih pravnih škola, kažu da treba. I to su mišljenje odabrala dva učenika Ebu Hanife. Dokaže Ebu Hanife i Malik da ne treba. Ebu Hanife i Malik kažu da nije dužan. On nije dužan, on ne može, nije dužan da traži šta? Drugu osobu da za njega obavlja hađ. Allahu Teala alim da je mišljenje a učenika Ebu Hanife i Malik i, i Ahmeda i Šafije da je jače zato što je ova žena pitala da obavi hađ za poslanika, saloseleme, e, da obavi hađ proste svoga oca, pitala je poslanika, saloseleme, da obavi hađ za svoga oca, pa je rekao, obavi. U jednoj se predaj kaže da je rekao poslanik sa osvijem fedeinu Allahi e haku en yuqba. Kaže Allahov dug je preči da se podmiri. Ha? Preči da se, pa je to dug koga čovjek treba da podmiri. Da nije ne bi ga poslanik sa osvijem, da on nije bio dužan da ga obavi. Bili ga nazvao poslanik sa osvijem dugom. Molim, Pa ne bi ga nazvao dugom, nije dug, nisi dužan, kako ti može biti dug, kako može biti to tvoj dug prema Allahu, a ti nisi dužan da ga obaviš. Odakle taj dug? Pa dok ga je nazvao dugom, ukazuje na nešto da je I, ili on ili neko za njega. Jer to je ibadet ko, za koji je došao šerijatski argument da ga neko može obaviti za tebe. Za razliku od čega? Od posta. Od namaza. Može li biti braćo da čovjek ne može klanjati? Može li biti ta situacija? Ha? Molim? Ako je, ako je lud, nije ni dužan. E, to ne govorimo, to nije predmet naše priče. Mi govorimo o čovjeku koji je šedetski obavezan propisima. Možemo iskazati, ne treba klanjati zato što nije musliman. Molim? Jeste, znači, namaz je nešto drugo, zato što čovjek može, ti ne možeš postiti, ha, kaže, moraš postiti, međutim, moraš uzmati lijekove, i moraš piti vodu. Kaže, dobro, uzmaj neko i pi vodu i posto drugi stvari. Može li tako? Ne može. Dok namaz ne mogu stajati, klanjaj sjedeći. Pa ne mogu ni od sjedna ležeći, ne mogu srđde, nema ni srđde. Ima, kako možeš, jel u redu? Namaz je poseban vrd, vidi badeta. Pa znači, ne može niko postiti ni za koga. Za njegovog života. Ne može čovjek postiti. Ili će na posti kada ozdravi, ili će šta? Iskupiti se da plati za svaki dan. Dok za hađ imamo argument da može neko obaviti šta za određenu osobu hađu. A drugo, znači prvo je da bude tjelesno, znači zdrav. Drugo, da posjeduje dovoljno znači, sredstava ili metka da može priuštiti sebi jahalicu i boravak znači u meki i da ima za put da može jesti znači i osnovne svoje potrebe podmiriti. I to sve nakon što pretekne njegove, preteknu njegove potrebe potrebe porodice ima čovjek trenutno imet kada ode na hađ. No međutim, kada pogleda koliko mu treba da plati kiriju i da plati struju, ovaj, i da plati čekove, od koji te glava zaboli svaki mjesec po par puta, nakon toga vidi šta da, da ne možeš ići na hađ. Takav čovjek nije dužan. Iako ima i metak u ruci, nije dužan. Ili mu treba za liječenje. Jeste, ja imam pri sebi 5000 maraka, no međutim moja terapija je jedna 200 maraka ili 150 maraka. A ja moram tu terapiju raditi. Nije dužan. On ima i metak, no međutim, taj i metak mu je pot... I metak koji treba za hađe i metak koji pređe preko tvojih šta? Potreba. Koji pređe preko tvojih potreba. Zato, braćo, kada bi te neko došao i dao ti metak, ti ne možeš na hađ, nemaš para. I kaže, evo ti, ja ti plaćam hađ, nisi dužan da prihvatiš. Lijepo je da prihvatiš, da odeš na ono što je lijepo. No, međutim, da odbiješ, nisi šarijatski šta? Nisi griješan. Jer tebi je dužnost da obaviš hađ iz svoga imetka, da ti budeš imao imetak. A nije iz imetka šta? Drugog. Allah valim da je to ispravno mišljenje. Da nije čovjek dužan da to prihvati. A, pa znači kada mu prijeđe preko tih potreba njegovi, njegove porodice i slično tome, nakon toga obavlja znači hač. Jer je poslanik, sal sam rekao, dovoljno je čovjeku griha da zapostavi one koje je dužan izdržavati. To je dovoljno grija. I zato, braćo, čovjek muslima ne smije biti lijenčuga. Mora raditi. Mora se truditi. Znači, mora uložiti koliko može sa svoje strane da radi. Poslanici su radili, svojim rukama zarađivali i najgore je da čovjek nekome pruža ruku i da stalno traži. Može biti omogućeno u, u, u stanju i halu da mu je potrebno pa da mu neko pomogne. Nije to a, sporno, to svako može desiti. No međutim, mora čovjek dati od sebe sve što ima. Pa nakon toga ako uzvišen je Allah iskuša, to je drugo. Jest. I čak neka olema kaže, tumači riječi ovaj, meni stata ilaihi sebila, ako ima mogućnosti da, da ide ovaj i, i, i da priđe jeli haremu ili dođe do do Kabe kaže ovdje je to e, opskrba i jahalica. To je došlo od poslanika sallallahu alajhi nije vjerodostojan taj taj tefsir. I imamo ovdje ovaj treći uvjet kada je u pitanju mogućnost a to je šta? Sigurnost puta. Ti si zdrav. Ha. I imaš para. No međutim, dok si krenuo, čekaš kada će te neko presresti i da te napadne, da uzme tvoj metak, da ovaj e, nasrne na tvoju porodicu, na tebe i tako dalje, nisi dužan. Jer ti nemaš načina i mogućnosti. Ta je mogućnost, e, ovaj, e, odnosno spriječen si da obaviš hač. Danas je to, hvala Allahu, iz većine islamskih zemalja, da ne kažemo iz cijelog svijeta, osim da bi, ako bi čovjek morao putovati jeli, kopnom kroz određena krizna područja, tu možda može biti problematično, ali drugačije kako danas muslimani putuju, uglavnom su znači slobodni i ovaj ovaj eh, ovaj šart je li ispunjen. A, imamo, kada je u pitanju žena, ima još jedan dodatni šart, a to je pitanje mahrema. Da ima uza se mahrema. Često ljudi ovako kad zovu na telefon kažu a kažu želim da se ženim, a djevojka nema mahrema. Ne kaže se mahrema, nego nema staratelja, nema velije. A mahrem i staratelji su dvije različite stvari. Pa čovjek može biti mahrem, ali ne može biti staratelj. Poput recimo dajđe. Dajđa je mahrem, ali nije šta? Dajđom sjedni u avion i putuj preko svijeta, gdje god imaš potrebu, nije problem. I on je tvoj, šta? Mahrem, ali ne može biti staratelj. Oćuh ti je mahrem, ali ne može biti šta? Staratelj, pa razlika između mahrema i staratelj. Ha. Žena za harč treba imati starat, e, treba imati koga? Mahrem. Treba imati mahrema. A mahrem su, doćemo, govorit ćemo o mahremu kada budemo govorili šao tela o, o, o braku. Mahrem je svaka osoba koja ti je trajno zabranjena za brak. I ova, ova riječ trajno je jako bitna. Jer imate osobe koje su vam trenutno zabranjene za brak. Koje su tebe osobe trenutno zabranjene za brak? Koje žene? tetki. Dobro. Što ne kažete ovako? Zabranjene su mi sve žene koje su udate. Jel u redu? Znači, jel ona je... Jel u redu? Ali ta zabrana, je ona trajne prirode ili ograničene? A Dok je tamo razvede suljo, može ženit ko? Mujo. Jel u redu? Znači, one su To su, to su zabrane koje su e, e ograničene, znači periodične. Svastika ti je periodična. Zato dok imaš nju ne možeš, dok imaš jednu sestru, kao suprugu ne možeš ženiti svastiku. To su znači periodične, a i od te, taj, taj vid mahremstva ne vrijedi. To nije mahrem, pa ne može svastika putovati sa svojim zetom na hač, na primjer. Kaže, ja njemu, on ne može sa, tačno, ne može s tobom u brak periodično, ograničeno. Za razliku, recimo, od majke, Eh, ili ne znam eh, ovaj pastorke i slično tome to je znači trajno mahremstvo i to se ne mijenja znači ne može ne može ženiti nikada pa žena mora imati šta mahrema mora imati mahrema za hadž došlo je u brojnim hadisima od Ibn Abbas ili drugi da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao nije dozvoljeno čovjeku da se osami sa ženom nije dozvoljeno čovjeku da se osami sa ženom bez mahrema i nije dozvoljeno da žena putuje bez mahrema znači osamiti se u zatvorenu prostoriju, ili prostoriju koja liči zatvorenoj. Naprimjer, auto. Da budeš taksista i sjedneti u auto žena strankinja. To je otvoreno s jedne strane, ali s druge strane šta? Zatvoreno. Niko ne čuje vaš razgovor, vašu priču, pa zna ponekad put piti dug. Bez obzira što postoji, to su islamski učinjaci zabranili ili da putuje žena bez mahra. Pa kaže čovjek, Allah uposlaniće, umre žena otišla na hađ. A ja se upisao da idem u bitku. Ja odo u džihad, a ona odo na hađ. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, idi i obavi hađ sa svojom ženom. Da je bilo dozvoljeno ženi, u vrijeme ashaba, kada je mi jedan put bio, ashabi sigurno bilo je tu skupina, nije sama išla na hađ, skupina je bila koja je išla na hađ bez ikakve sumnje. Pa da je bilo dozvoljeno kazao, hajri bereke, ti ideš u džihad, nama su potrebni ljudi za borbu, a tvoja žena ide sa skupinom žena, ja sahava, to je povjedljivo, ne kaže, idi sa svojom ženom na hađ. I ovo je stav hanefijski i hambelijski učenjaka. Hanefijski i hambelijski učenjaci. Našao sam braću u knjigama hanefijskog fika. Kod imama Zeile Ajeh Ima dijelo koje zove Tebinul Haqaiq, štampano u šest tomova, fik, habelijski, to su ogranci, uh, hanefijski, oprostite. Imam Zeli je veliki hanefijski alim i pored toga je muhaddis. Nije puno učenjaka iz hanefijske pravne škole nisu bili muhaddisi. Imam Zeyle je jedan od rijetki i to ekspert za hadijsku nauku. Ima dijelo koje zove Tebinul Haqaiq. Isto tako Ibn Abidin, koji ima svoje hašije na redul muhtar, spominju, kažu, nema razlike između starije i mlađe žene. Isti je propis. A. Kod nas je, da li je pravilo, kod nas, ako je žena preko 45, da ide šta? Sama. Tako sam čuo. Je tako? Znači, preko 45. Ne. A Hanefijski učenjaci kažu, nema razlike. Ja stara, ja mlada, ja imala sve lijepe zube, bijele, ili nikako ne imala zuba, nema razlike. Ne može ići na hađ bez koga? Bez mahrema. Ne prave razliku nikakvu pona, tu razliku nisam našao u drugim knjigama fika, nego kod Hanbelija sam ga našao. A, e, kod Hanefija, prostite, jesu. Iako ne kažem drugi to nisu spominjali, ali Hanefije znači posebno su naglasila taj moment. Jer često se kaže žena stara kom ne, došlo je u hadisu zabrana općenita. Razlika napravljena? Nije. Rukovanje je došlo zabranjeno sa ženom. Ja mlađom, ja starijom. Nema sumnje da je rukovanje sa mlađom ženom opasnije i, i da, da je to veći grije sa jedne strane jer, jer, jer je veći put ka nemoralu. No međutim ima razlika. Nema razlike. Sve što se navodi od Ebu Bekara da se rukovao, to kaže Ibnu Hajar. I kažu drugi učenjaci, čak imam Zejleri u svome dijelu a, koje se zove a, a, Nasporaje, kaže nigdje te predaje nema da se Ebu Bekar rukovao sa starcom ženom. Kaže, ta se predaje spominje, ne znam jeste čuli za nju. Često se kaže kada spomeneš ukovanje sa ženom, kaže e, starija žena Ebu Bekr, nije Ebu Bekr. Ni drugi ashabi koji se navodi od njih sve, kaže Ibn Hajar i kaže vam zaile nema toga. To oni nisu radili. Nema ti predaja od njih. Tako da nema razlike kada je u pitanju hađ, hađ između mlađe i starije žene kod Hanefija i isto tako to je stav koga? Hanbelija. Dok kažu druge dvije pravne škole, Šafija i Malikije, da žena može ići na hadž u društvu sa skupinom pouzdanih žena koje idu jeli, sa svojim jeli, mahremima. I kažu da to nije šart za ispravnost, odnosno za obavezu hađa. Zahirijski učenjaci kažu ako nema muža ili nema mahrema, ili muž je sprečava da ide na hađ, kaže može bez mahrema. Ovo je znači ako nema, ha, ili ako je sprečava. A ako ima, ne može. Dobro, u čemu je razlika među ovoga mišljenja i mišljenja uh, Hanefija i Hambelija? Ako nema, nije ni obavezna. Ima jedan, ima jedan drugi moment koji je bitan. Ne, nije ispravno, nego ne smije. Kod ovih ne smije ići, nemaš uz, ne smiješ krenut bez njega. To ti je zabranjeno da kreneš. A ovi kažu, ako nema, jer znači ako nema kod Ham, Hanefija i kod Hambelija, spada šta? Spada obaveza. Dok kažu Zahirije, ne, u tom slučaju ide šta? Ide sam. Odnosno, ne sama, nego ide sa skupinom, jeli? oni koji idu na hađ. U svakom slučaju, ovaj, ispravno je mišljenje, braćo Allahu Teala, Allahu Teala Alem, da je ispravno mišljenje a, učenjaka Hanefijske prane škole. I, i, hambelija, I to je stav većine općenito učenjaka koji na osnovu općih hadisa brane ženi da ide na hađ bez mahrama. To mišljenje savršeno odgovara hadisima. No međutim, ako bi žena obavila hač bez mahrama, pored toga kaže, ne, ne, ja idem na hač bez mahrama. I to Hanefika, koja zna da po Hanefijskoj pravnoj školi šta? Ne smije ići bez Kod šafijske pravne škole i kod Malikija, braće, pitanja fikska su takve prirode. Ljudi ako smatraju, znači šafijski, svi u, e, ljudi koji slede šafijsku pravnu školu i žene idu na hađ u društvu sa skupinom povjedljivih žena, one nisu griješni. To su ljudi koji su obavezni da slijede, znači učene, i oni slijede koliko mogu. No, međutim, osoba zna da je zabranjeno, žena zna učena u vjeri, i zna da je to zabranjeno, i ubjeđena da je zabranjeno, i pored toga ode na hađ. Je li ovaj hađ ispravan? Hađ ispravan. Molim? Molim? Ima krnjavost. Ima krnjavost. Dobro, je li ona došla? <laughs> Pojela se. Dobro. Ona, molim? Ja, braćo, mi imamo ovaj, mi imamo uh, uh, ovaj uvjet koga spostali islamski učenjaci. Ona ne smije putovati. No međutim, je li ovo vezano, ova zabrana, je li vezana za hač ili vezana za put? Za put. Znači nije vezana za hač. Je u redu? Čovjek klanja u ukradenom kaputu. Je li mu namaz pokvaren ili ispravan? Ispravan kod većine uleme. Ambelije kažu da je pokvaren. K zašto se veže taj kaput? Je li on, je li, je li on se veže direktno za, za namaz? Ne veže se za namaz on je nešto van namaza, put je nešto van čega? Hadža. Jer put nije uvjet od koje u Mekke ne mora putovati, on je tu i može obaviti hađ. Jel u redu? Kada bi čovjek spavao i putovao, je mu ispravan put do, na hađu? Znači put nije ciljan sam, po pa to je sredstvo. Kada poslanik sa osvijem kaže, kada je zabranio da se posti Bajram, ko bi postio Bajram? Je mu ispravan post? Ko je rekao nije? Ko je rekao moraš obrazložiti? Ispravno nema, kako ispravno nema nagradu? To je malo šubheli. Do, dobro, haram je, u redu, slažemo se da je haram, ali on ipak posti. Je li mu ispravan post? Nema, nema pravni škola. Mi govorimo sada ovdje... Šta je zabranio? Znači, braćo, zabrana je došla vezana za šta? Za Bajram ili za posljednju posta. Vezana za post na taj dan i onda biva post Baltil. Ko bi postio na Bajram bio bi griješan i nema nikakvu nagradu. Jel u redu? Ovdje je zabrana, zašta je došla? Direktno vezana za hađ ili za put? Jeli put direktno vezan za hađ? Svatate gdje je razlika? Neko će kazati, dobro, ovdje, ovdje je zabrana i kažeš da je pokvareno djelo. A ovdje je zabrana da klanjaš u kradinom kaputu ili da klanjaš sa zlatnim prstenom ili da klanjaš na otetoj zemlji. Dođe Srbini klanja u Banja Luci na zemlji muslimana. Primio islam. Oteli, oteli muslimane odatle. Ono namaz ispravan. Jeste ispravan zato što to mjesto, znači to nije direktno vezano za šta? Za? Za ibadet. Jel u redu? Nije vjez direktno vezano za? i ibadet. Tako da je ovaj žena koja je obavila hađ bez mahrema bio bi njen hađ ispravan. Ne bi ga morala ponavljati, ali učinila grije. Učinila je šta? Grije zato što je putovala bez, bez mahrema. Jesno. Žena je dužna da pita supruga da ide na hađ, a on nema pravo da joj brani. Ha, pazite kako, kako je to lijepo šarijet. Ona će ga pitati i tražit će izun, a on nema pravo da joj brani znači da odlazi na hač. Molim? Ona ga pita, ko je rekao ako nema mahrama? Ona ga pita da ide na hač, da ide svojim babom, svojim bratom, svojim mamiđom, jel u redu? Znači nismo kazali da ide bez mahrama, mi smo riješili, to smo absolvirali, završili smo, znači ne može bez šta? Bez mahrama. Sada je ona će pitati svoga, znači, supruga da ide na hađ. I ona ima svoje pare, I njen babo ide na hađ, a on nema para. I malo se razljubomorio. Pa kaže, ne možeš ići. Nema to pravo. Nema pravo, znači da je zabrani. Ako je hađ farz, kod džumhura u Leme ne, ne smije joj braniti. Ne može joj braniti. Kao što ne može braniti da posti. Ne može kazati, nećeš postiti. Treba je, znači, to, to je znači kod uleme koji kažu šta da je hađ trenutna obaveza. Oni koji kažu da je onako životna obaveza, znači kod nje to kod nje opet propisili drugačije. No međutim ako je hadž nezdra zavjeta pa ga upoznala i on pristo ili se je zavjetovala prije braka jel u redu prije braka pa on upoznat sa tim i pristao nema pravo znači da joj brani nema pravo da joj brani a ako je zavjetovala se znači samo tako onda životna obaveza kada god ispuni dozvore. A ako je hađ dobrovoljan, sunnet, ili želi da bude nekome bedel, da ide za nekoga, znači, onda onda je može zabraniti. Može je zabraniti tom slučaju. To je njegovo, znači to bi bilo njegovo pravo. Žena koja je u idetu neće izlaziti ovaj iz kuće, znači da bi išla na hađ. Kako kaže uzvišeni Allah, la tuhriđu hunne min bujuti hinne, vola je hruđen, nemojte izgoniti iz njihovi kuća i neka ne izlaze. Pa žena znači treba da boravi taj period. Jer njoj vađi da boravi šta? U kući. Može li taj vađi žena koja je muž preselio duža da boravi koliko u svojoj kući? Četiri mjeseca, deset dana. Lijepo. Može li ona taj idet obaviti nakon tri godine? Ne može. Duža je odmah nakon šta? Smrti. Evo, nama se razilazi ako bi ženi javili nakon četiri mjeseca, deset dana da je njen muž preselio. Je li ono vrijeme bio idet? Ne ili nije. Tu se razilaze, ili nakon mjesec dana počeli ga računati, ide ti ili od tada počne računati. No međutim, ako bi žena ovaj bila, muže je preselio danas i zna, počinio i idet od vremena preseljenja, ta idet mora biti odmah neposredno nakon čega? Nakon smrti. A mora li hađ biti te godine? Ne mora. Znači, hađ može biti naredne godine. Pa imaš sad vađib koji je došao i koji je ograničen vremenski, a imaš vađib koji možeš šta urati kasnije. Pa moramo spojiti oba dva. Pa će ostati to vrijeme u idetu i neka prođe Zulheđa to idetu, pa naredne godine šta ide na hađ. I tako, jer kako je naređen hađ, tako je šarijet zabranio izlazak. I ona sad gleda da upotpuni šta jednu i drugu obavezu. Kaže, neće ove godine i zato što mi je sada zabranjeno, ali idem šta? Naredne, ako budem imala, je li mogućnost? Jesi. Dok hambelijski učenjaci prave razliku između žene koja je nakon talaka u idetu i žene koja je u idetu nakon znači smrti muža. No, međutim, nije znači šarijat napravio e, razliku u ovome pogledu. Nema znači razlike između jedne i druge kada je u pitanju znači idet, dužen su da borave u svojoj svoje kući. Yes. Ovdje ćemo sad inšaltala pa ćemo nastaviti dalje u narednom druženju. الله تعالى عالم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Smije li muškara sazvati selam ženama koje mu nisu mahrem? Ako ne smijemo, poremećemo odnose u komšiluku. Smije muslim, mu- muškarac nazvati ž- ženi koja mu nije mahrem. Znači, stranke i ženi. Smije nazvati selam. To ne smeta. Molim? Smije, smije. smije. Imam Buharija naslovio poglavlje u svome, u svome dijelu Eladebul Mufred, naslovio posebno poglavlje Selam muškarca ženama i Selam žena muškarcima. Tako da ne smeta, znači nema nikakve smetnje da prolaziš pored komšince, da ne zoveš Selam i da upitaš kako je zdravlje majka, kako je. Nema smetnje nikakve. Znači sa Edebom Islama. Nema o tome nikakve smetje. Znaš ako je starija žena da se čovjek upita da, da, da, da je učini dovo Allaho za ođele i tako dalje, ne smeta, znači ne treba čovjek biti braćo daleko od, od društva u kome živi. Ovaj. Edeb je znači islamski da čovjek obori pogled i da da ovaj na lijep način da se obraća ljudima kada su pitanje ili žene. Tako da ne smeta, žene su prolaze pored poslanika sa osreme, u Mohani je došla kod poslanika, nazivala selam i on je prolazio pored žena, pored grupe žena, pošao je nazvao im selam. Sve to ne smeta. Nema o tome. Jedino kaže ulema da ako je žena mlada i čovjek zna da bi to moglo, zna svoju slabost i ha, e onda kaže u tom slučaju neće nazivati. Nije obavezan. Nije obavezan ni u kojem slučaju. No, međutim, ako prolazi pored a, ili ako nije u tom podeblju poznato. Nije poznato, na primjer, u određenom, određenom podeblju da pozdravljaju momci djevojke. Nađe djevojka pokrivena, ti prošao pored nje da je poselam. I što nije poznato? I to se ne čini. To ne treba činiti. No međutim, ako, ako je to poznato ili ako postoji određena potreba da se nazove selam i tako dalje, neka to bude edebom islama, znači nema u tome, inša Allah, nikakve zabre, nema ništa što brani, nema znači ništa što brani. Reci. Nije pitanje, samo kroz zrela učenjak, znači, Ima z... Zejlej. Z? E zejlej. E zejlej. Jeste. Ima ovdje pitanje za dove. Dove, braću, sve što se tiče ova sviju imate u hisnul muslimu. Znači, dove sve koje treba u hisnul muslimu, svako treba imati hisnul muslim, uza se ili pri ruci uvijek. Hisnul muslim je, znači, lijepa zbirka, otprilike što trebate dova za dan i noć, ovaj, to su vam dove, znači, koje su e, u, u tom dijelu. Recimo. Mislim da žena dozvoljeno je ženi šautela da traži ovaj da da joj se da no međutim lijepo je čovjeku da mehar bude nešto i materijalno u smislu da joj dadne to prije stup prije sa osamljivanja šerijatskog na primjer čovjek ženi obećao mehar ili dogovorio se na mehar hiljadu maraka i sve će joj to dati za 5 godina lijepo je da joj dadne bar 5 maraka ili nešto prije znači stupanja osamljivanja šerijatskog To ne lepo. Tako da ne smeta išao, to isto plaća, to je znači to je znači materijalno, znači ovaj uh, ulaganje ili plaćanje ovaj tako da ne smeta išao da to bude hač. Samo ga treba precizirati. Znači treba ga precizirati, treba precizirati vrijeme kada će to biti, tako da ne bude kao što danas veliki broj muslimana skapaju brakove, kaže mehr u dugom vijeku dobit ćeš ili kad preseliš e, što znači ona kad umre to će njeni nasljednici dobiti Znači ona nema nikakve koriste svoga mehra. Ili kada ostani kada više ne treba ništa. Znači, kakva korist? Žena bi možda dok je mlada kupila sebi nakita lijepo, odjeće lijepe i tako dalje. Ovaj, možda bi se nešto drugo priuštila. Tako da treba samo precizirati vrijeme mehra. A određivanje, pošto svaki godine je mehra Kako je skuplji mehra svake godine? A hađe je skuplji svake godine. Ti si dužan da joj platiš hađ. Ti si dogovorio hađ Tama ne znam na koliko se otišao, ti si dužan, jer ako je daš nakon pet godina ono što je bilo, nisi, nisi joj dao mehar, jer ona hoće hađa, ona neće mehar. Zato, po, po, zato čovjek treba znači precizirati. Ili da kaže, ne, moja vrijednost je tolika i tolika u, u novcu, pa ti nakon toga ako imaš svoga imetka na mir, jel u redu? Ili da kaže, ovaj, da, da precizira, znači kolika je vrijednost hađa i slično tome. No, međutim, ako kaže samo hađ, dužan si da joj platiš hađ, znači ne mora biti ste zemlje, odvedi je u Sanđak ako je jeftinije, pa idi iz Sanđaka, nije problem, ali znači moraš joj platiti hađ, jer je mehr bio hađ, nije bio preciziran šta? Vrijednošću, nego je bio preciziran, znači hađom. ali postoji ona druga mogućnost koju ste isključio, a to je da hađ pojeftini. Dobro, ovaj, da li je trudnica za posjeti? A trudnica, da li je za posjeti, to se vraća na trudnicu, samo. Da li može posjeti? Da li se osti da može, da li je spremna znači na post Pa imaju dvije žene, trudne oba dvije, oba dvije, na primjer, u petom mjesecu, jedna može posjeti bez ikakvih problema, ništa ne osjeti, normalno sve, druga ne može. Vraća se od trudnice do trudnice, znači vraća se na samu trudnicu, da li je da, da li postoji mogućnost da, da, da, da izdrži postilne Kao pitanje bolesnika dva čovjeka boli od iste bolesti. Jedan može povesti, drugi ne može. Ista stvar je znači po pitanju ovaj, ne može se dati generalno pravilo da mi kažemo ta i ta trudnica. Možemo li mi dati generalno pravilo ko treba klanjati stojeći, ako sjedeći? Bolesnici. Ne kažemo ti bole na osnovu svoje takve i bogobojaznosti procijeni. Možeš li stajati u namazu ili ne možeš. Pa ako budeš mogao, ne budeš ti, obićeš odgovora. Jel u redu? Znači imamo neke stvari, braća, koje šarijet nije definirao, nego ostavio tebi tvoje bogobojaznost. Tako je pitanje trudnice. Da li možeš ili, i zato neka ulema pravila razliku između ovaj trudnice koja se boji za sebe i trudnice koja se boji za svoje dijete. Kaže, ako se boji za dijete, šta? Posti. Zašto? Zato kaže što se žena boji za dijete često bez razloga često ima dodatni strah koji nema nikakvog, nema mjesta, nema potrebe za njim. Dok ako se boji za sebe, neće se kaže boji za sebe, osim zaista kada je šta? Kada je opasnost. U svakom slučaju vraća se znači na samu trud. Jesu. Šta je, šta je, šta je istraživao još vezano za trudnicu, za njenu post u ono kad ne može pacijenski skupiti ili... Znači mi smo govorili, braće, pitanje na, na pošćavanja ovaj, za, za uh, odnosno na, šta, šta će trudnica uraditi dojla nakon što što prekinu post u Pitanje je veliko, u Lema se razišla, znači imamo dosta mišljenja, razilaženja su jaka među Lemom, ali vallahu te alanem, ono, ono čemu bi čovjek mogao težiti jeste mišljenja Ibn Abbas i Ibn Omar. A to je da samo da se iskupi. Znači da, da samo nahrani za siroma. Iako je pitanje razilaženja veliko. Ali pitanje ashaba je preče da se sledi nego pitanje drugi. Mišljenja ashaba i njihovi stavovi su preči od stavova drugi. Allah ta'ala. Jesite. Praći moja, ovaj, naredni utorak nećemo imati predavanje. Zato što naredni utorak mi imamo, imaju gore, znači ova predavanja će biti škola Ramazana, će biti ovaj, ne znam gdje će biti, općina Stari grad, velika sala, imat ćete vjerojatno i plakate nekakve, ovaj, a e, znači nećemo naredni utrok imati i onda nam dolazi Ramazan, tako da ćemo cijeli Ramazan biti ovaj a, jeli, zaustavi, zaustavit ćemo predavanje, jer znate kakav je Ramazan i priroda Ramazana i tako dalje. Pa nastavit ćemo, ovaj, ima neko kalendar da nam pogleda kad završava ovaj prilike 20. znači septembar, otprilike, ili da vidimo koji je to dan, samo da znamo kada će biti naredno predavanje. Šta je? Nedjelja. drugi utorak. U, taj 22. u svakom slučaju on će biti onda, koliko ima 31, je li tako? 30 dana je septembar. 30 dana. 29. pa dobro. ništa, budući to će biti, braće, ovo će biti onda negdje oko Bajrama ili vezano za... Ne, ne, ne, ne, ne, nećemo tako, nego ćemo ovako napraviti. Neka bude 29. Jel u redu? Znači, pošto je taj dan, bit će ovaj, odmah nakon Bajrama, ljudi su još uvijek, ono, možda neko bilazi rodbinu, ide u posjetu i tako dalje, pa ćemo, znači, prolongirati taj utorak, neka bude, znači, prvo naše druženje 29. septembra, ali tako? Allah vam dao svako dobro, inša. Pa ćemo nastaviti dalje sa hađom. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك